ԼՂՀ ազգային ժողովը դատապարտել է Ադրբեջանի սանձազերծած նոր ագրեսիան Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ։ Ադրբեջանը տարածաշրջանը վերածել է թերկետի։ Վտանգի պահին հայերը միշտ միասնական են եղել։ Արցախցիները պատրաստ են կռվել մինչև վերջ։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասն։ մասին, Հակառակորդը շարունակում է խախտել կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը։ Այս գիշեր Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գոտում արձանագրվել են կրակի դադարեցման շուրջ պայմանավորվածությունների խախտման բազմաթիվ դեպքեր։ Հակառակորդը բացի տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների եւ ականանետների կիրառումից ձեռնարկել է նաեւ հետախուզադիվերսիոն գործողության երկու փորձ։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ժամանակին հայտնաբերել են ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջխաղացման փորձերը եւ վերջիններիս հետ շփրտել ելման դիրքեր։ Ապրիլի 6-ի լույսի 7-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիսարևելյան Թալիշի ուղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է դիվերսիոն հետախուզական գործողություն։ Պաշտպանության բանակի առաջապատстоրաբաժանումները ժամանակին հավաստանշելով ճշնամական խմբի առաջխաղացումը անցել են կազմակերպված պաշտպանության։ Ցավալված մերզամարտի արդյունքում հակառակորդը մարտադաշտում թողնելով Ադրբեջանի զինված ուժերի կապիտան Նավթալան քաղաքի բնակիչ Վագիֆ Բայրամովի դիակը հետ է շպրտվել։ Ինչպես հաղորդել են ԼՂՀ պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունից, ապրիլի 6-ին ժամը 18:30-ին Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտությունների շփման գծի հյուսիսարևելյան Թալիշի ուղությամբ տեղակայված մարտական հենակետում հակառակորդի ականանետային կրակից մահացու վիրավորում է ստացել Պաշտպանության բանակի պայմանագրային զինծառայող 1974 թվականին ծնված Արմեն Կարլենի Գասպարյանը։ Դեպքի մանրամասները բարձելու համար կատարվում է քննություն։ ԼՂՀ պաշտպանության նախարարությունը կիսում է կորստյան ցաներ վիշտը եւ իր զորակցությունը հայտնում Արմեն Գասպարյանի ընտանիքի անդամներին եւ հարազատներին։ Կատարվածը հերթական անգամ փաստում է, որ ադրբեջանական կողմը ոչ միայն չի հարգում նախորյակին ձեռքբերված կրակի դադարեցման մասին պայմանավորվածությունը, այլև սադրիչ քայլերով փորձում է նպատակաուղված կերպով ապակայունացնել առանց այն էլ պայթունավտանգ իրավիճակը։ Երեք ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների հետ ունեցած հանդիպման ժամանակ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարի արտահայտած այն միտքը, որ մեջբերում եմ, ի տարբերություն հակառակորդի մենք չենք կռվում կանանց եւ երեխաների հետ, մեջբերման ավարտը դերևս կարելի է համարել ցինիկության գագաթնակետ։ Վկայությունը Մարտակերտի շրջանի Թալիշ գյուղի տարեցներ Վալերա եւ Ռազմելա Խալապյաններն են, որոնց Ադրբեջանի, այսպես ասած, հումանիստ նախարար Հասանովի ղեկավարած Չակերտավոր հզոր բանակի ասկերները բարբարոսաբար գնդակահարել, իսկ այնուհետև վայրենի մոլուցքով կտրել են նրանց ականջները։ Այսքանից հետո թե ով է կռվում կանանց եւ երեխաների հետ եւ ազնվության ինչպիսի որակներով է օժտված նախկին ոստիկանապետ, իսկ այսօր իրեն պաշտպանության նախարար համարող Զաքիր Ասկերօղլու Հասանովը ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահներին կխնդրեինք դատել փաստերով։ Հաղորդագրությունը տրամադրել է ԼՂՀ պաշտպանության բանակի մամլո ծառայությունը։ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության ազգային ժողովն այսօր հանդես է եկել հայտարարությամբ։ Նրանում ասված է. «Սույն թվականի ապրիլի 2-ի լուսադեմին Ղարաբաղի-ադրբեջանական սահմանի ողջ երկայնքով լայնամասշտաբ ռազմական գործողություններ սկսելով Ադրբեջանը կոպտորեն խախտել 1994 թվականի մայիսին ստորագրված զինադատարի մասին երրակողմ պայմանագիրը»։ Նախորդ տարիներին պաշտոնական Բաքվի կողմից հրադադարի ռեժիմի բարբերաբար խախտումների հանդեպ միջազգային կառույցների անհամարժեք վերաբերմունքը հանգեցրել է ադրբեջանական կողմի աննախադեպ հարձակողական գործողությունների ծավալմանը, որի ընթացքում կիրառվել են բազմաթիվ արգելված զինատեսակներ, հրետակոծվել ու հերթիրակոծվել են սահմանամերձ մի շարք գյուղեր ու քաղաքներ, գրանցվել վայրակ սպանությունների եւ հակամարտկային բռնարարքների դեպքեր։ Մենք ԼՂՀ ազգային ժողովի բոլոր խմբակցությունների падգամավորներս, որպես ժողովրդի ընտրյալ ներկայացուցիչներ, դատապարտելով Ադրբեջանի սանձազերծած նոր ագրեսիան Արցախի խաղաղ բնակչության դեմ, վերահաստատում ենք, որ կողմնակից լինելով Ղարաբաղյան հիմնախնդրի խաղաղ կարգավորմանը, Արցախի հանրապետության համար գերագույն խնդիրը եղել եւ մնում է իր ժողովրդի անվտանգության ապահովումը, որը վտանգված էր վերջին օրերի ադրբեջանական ահաբեկչության հետևանքով։ Գտնում ենք, որ ձեռնարկելով ռազմական գործողությունների նոր փուլ Արցախի ժողովրդի հանդեպ Ադրբեջանը եւ նրան հովանավորողները փորձում են հարավային Կովկասը դարձնել միջազգային ահաբեկչության նոր օջախ, որը լուրջ սպառնալիք է տարածաշրջանի անվտանգային համակարգին։ Բարձր են գնահատում երկրի ու ժողովրդի անվտանգության ապահովման համար ԼՂՀ պաշտպանության բանակի վստահ ու վճռական գործողությունները կոչ ենք անում միջազգային կառույցներին եւ առաջին հերթին Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միակ ճանաչված մանդատ ունեցող ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահությանը հստակ իրավական ու քաղաքական գնահատական տալ վերջին օրերին Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության հանդեպ իրականացված ահաբեկչական գործողություններին եւ կոնկրետ քայլեր ձեռնարկել Ադրբեջանի ագրեսիան զսպելու ուղղությամբ։ Ստեղծված իրավիճակի հանգուցալուծման ամենակարճ ու միակ ողջամիտ ճանապարհը Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության իրավական ճանաչումն է, որը թույլ կտա լիարժեք ու միջազգայինորեն ընդունված երաշխիքներով ապահովել նրա ժողովրդի անվտանգությունն ու տարածաշրջանի կայունությունը։ Հայտարարության տակ ստորագրել են ԼՂՀ ազգային ժողովի հայրենիք, ժողովրդավարություն, դաշնակցություն, շարժում 88 եւ վերացնունդ խմբակցությունները։ Ադրբեջանը կրկին տարածաշրջանը վերածեց Եվրոպայի անվտանգությանը սպառնացող թեժ գետի։ Այս մասին Բերլինում Գերմանիայի կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ համատեղ մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը։ Իր խոսքում Հայաստանի Հանրապետության նախագահը նշել է, որ Ադրբեջանը կտրականապես դեմ է վստահության հաստատման ուղված միջոցառումներին, հետամուտ լինելով բոլորովին այլ նպատակների եւ այդ նպատակները վերջնականապես բացահայտվեցին սույն թվականի ապրիլի 1-ի լույս 2-ի գիշերը։ Սերժ Սարգսյանը հայտնեց, որ Ադրբեջանն անտեսելով միջազգային հանրության խաղաղությանն ուղված ավելի քան 20 տարիների ջանքերը, Ղարաբաղ-Ադրբեջան շփման գծի ողջ երկայնքով լայնածավալ ռազմական գործողություններ սկսեց փաստացի իրականացրեցին զինադատարից ի վեր մասշտաբներով աննախադեպ նաև խաղաղ բնակչության դեմ ուղղված հարձակում։ Արդյունքում Ադրբեջանը կրկին տարածաշրջանը վերածեց Եվրոպայի անվտանգությանը սպառնացող թեժ կետի, ասել է Հայաստանի Հանրապետության նախագահը։ Այսօրերին բազմաթիվ ջոկատներ օգտագործելով իրենց ունեցած փորձը մեկնեցին եւ համալրեցին Պաշտպանության բանակի բոլոր ստորաբաժանումները։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը։ Կարծում եմ, որ այսօրվա հայկական բանակի հրամանատարների եւ զինվորների պատրաստությունը շաղախվեց մեր ազատամարտի վետերանների, երկրապահների, կամավորականների փորձառության հետ, եւ դա էլ հիմք հանդիսացավ այն հաջողության, որը մենք ունեցանք Արցախյան ամբողջ ճակատում։ Ես իմ երախտիկի խոսքերն եմ ուզում հղել մեր բոլոր մարտական ընկերներին, բոլոր կամավորականներին։ Այդ խոսքերը ոչ միայն ես եմ հղում, այլև կարծում եմ, որ ամբողջ ժողովրդի խոսքերն են, մեր ղեկավարության եւ հատկապես բանակի ողջ անձնակազմի խոսքերն են։ Վտանգի պահին մենք միշտ միասնական ենք եղել, եւ այս փորձությունն այդպես էլ մենք մեզ վրա վերցրեցինք։ Եվ կարծում եմ, որ այս փորձությունը միշտ մեզ սպասում է։ Սա ուզում եմ ասել այն կամավորականների համար, ովքեր որ եկան, հերթագրվեցին, արտահայտեցին իրենց պատրաստակամությունը, բայց քանի որ պաշտպանության բանակի հրամանատարությունը դիմել է ինձ եւ իր երախտիկի խոսքերի հետ միասին ասել, որ այլևս համալրված են բոլոր ստորաբաժանումները, մնացածը թող իրենց պատրաստակամության արտահայտության հետ միասին զբաղվեն պատրաստությամբ եւ անհրաժեշտության դեպքում կմեկնեն Արցախ։ Եվս մեկ անգամ իմ շնորհակալական խոսքը ձեզ բոլորիդ, եղեք համբերատար եւ անպայման հաղթանակները կլինեն մեզ հետ, ասել է Հայաստանի Հանրապետության պաշտպանության նախարարը։ Ադրբեջանի հյուսիսային սահմանին Դաղստանում ապրիլի 4-ին տագնապի ազդանշանով ոտքի են հանվել Ռուսաստանի հարավային ռազմական շրջանի առանձին մոտոհրացքային բրիգադի ստորաբաժանումներ։ Բելլալալայանի ռեպորտաժը։ Մարտավարական զորավարժությունները հարավային ռազմական շրջանի մամուլի ծառայության տեղեկատվության համաձայն անցկացվում են Դալնի պոլիգոնում, որին մասնակցում է մոտ 1000 զինծառայող եւ 300 միավոր զինտեխնիկա։ Իսկ դրան հաջորդած օրը ապրիլի 5-ին Ղարաբաղ-ադրբեջանական շփման գծում վերսկսված պատերազմական գործողությունները դադարեցնելու մասին պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել հայկական եւ ադրբեջանական կողմերի միջև։ Որոշ վերլուծաբաններ ու փորձագետներ զինադադարի մասին փոխհամաձայնությունը կապում են Դավստանում սկսված ռուսական զորքերի զորավարությունների հետ, մասնավորապես, որ այդպիսով Ռուսաստանը զգուշացնում է Ադրբեջանին տարածաշրջանում իր ներկայության ըստ այդմ անհրաժեշտության դեպքում հակամարտության ռազմական միջամտության մասին։ Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանի տեղեկատվության գլխավոր վարչության պետ Դավիթ Բաբայանը չի բացառում, որ Դաղստանում ընթացող զորավարությունների դրդապատճառը հենց շփման գծում վերսկսված պատերազմական գործողություններն են։ Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտության գոտին բավականին այսպես կարևորագույն ռազմավարական տարածաշրջանում է գտնվում, եւ կա վտանգ, որ եթե լայնածավալ պատերազմական գործողություններ սկսվի, չի բացառում, որ հարևան պետությունները իրենց կամքին ի հակառակ կամա թե ակամա լինեն ինչ որ ձևով ներառված այդ պատերազմական գործողությունների մեջ։ Մի մոռացեք, օրինակ Իրանի տարածքի հրթիռակցում Ադրբեջանի կողմից փաստորեն այդ պետությունը կամա թե ակամա դարձավ թաթերաբեմ։ Հետևաբար մենք հասկանում ենք, որ միգուցե դա կապված էր նաև այդ խնդիրների շուրջ։ Ամեն դեպքում Դավիթ Բաբայանը զերծ է մնում տեսակետից, որ դրանով Ռուսաստանը իր ռազմական ուժը ցուցադրելու նպատակ է հետապնդում, կամ էլ որ այդ զորավարժությունները ագրեսիվ բնույթ են կրում։ Պարզապես ցանկացած պետություն պետք է իր անվտանգությունը ապահովի։ Թե ինչով են պայմանավորված հենց այս օրերին Դաղստանում ռուսական զորքերի ստորաբաժանումների զորավարժությունները դժվար է ասելու, շագրավ է նաև այն, որ զորավարժությունները շարունակվելու են մինչև ապրիլի 9-ը, այսինքն այս ժամանակահատվածը համընկնում է նաև ՀԱԿ Միսկի խմբի տարածաշրջանային այցելության հետ։ Միջնորդ խումբը 3 ապրիլի 6-ին առաջին այցը կատարել է Բաքու եւ արդեն հանդիպել է Ադրբեջանի նախագահի հետ Բելլալալայան այսօր։ Դուգլաս Մակլուրեր Բուլղարացի հայտնի հրապարակախոս հասարակական գործիչ Պլամեն Պասկովը Երևանյան աշխարհակաղակական ակումբ պորտալի հետ իր տեսակետն է կիսել Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության շուրջ սավալվող վերջին իրադարձությունների վերաբերյալ։ Ինձ հանկարծակի չբերեց Ադրբեջանի հարձակումը Լեռնային Ղարաբաղի վրա։ Աշխարհակաղակական տեսանկյունից դա կանխատեսելի զարգացում էր այն որ Ռուսաստանի սահմանակից հատվածներում ու այդ երկրի համար բարեկամական պետություններում լինելու է իրավիճակի թեժացում, պարզապես ակնհայտ էր։ Բայց ինձ զարմացրեց ցնցեց մի բան։ Հայաստանն իր տարածքով մոտ երկու անգամ ավելի փոքր է Ադրբեջանից։ Բնակչությունը եւս զիջում է Ադրբեջանին։ Հայաստանը չունի Կասպյան նավթ, չունի թիկունքին կանգնած հզոր Թուրքիա։ Հակառակը, այդ երկիրը շրջապատված է ազգերով ու ժողովուրդներով, որոնք պատրաստ են ամեն վարքյան վերացնել նրան։ Համապատասխանաբար Հայաստանը չի կարող իրեն թույլ տալ բարձր կենսամակարդակ, մեծ բանակ ու ռազմական բյուջե։ Սահմանն ահռելի է, եւ ամբողջ սահմանը կարելի է վստահ անվանել ռազմադաշտ։ Բացառություն են միայն Վրաստանի ու Իրանի հետ սահմանները։ Ռազմատակտիկական տեսանկյունից նման պայմաններում երկիրն ու ժողովրդին պաշտպանելն անիրագործելի առաքելություն է թվում, իսկ լայնամասշտաբ պատերազմ տանելն առավել քան անիրագործելի է թվում։ Այնուհանդերձ Ադրբեջանը շփման գծի ողջ երկայնքով հարձակվեց Արցախի վրա։ Արցախցիները ցույց տվեցին, որ պատրաստ են կռվել մինչև վերջ, իսկ այն, որ նրանք սկզբում մի քանի հենակետ են կորցրել, միանգամայն բնական է։ Յուրաքանչյուր հենակետում գտնվող 5-6 զինվոր չէր կարող երկար դիմակայել ցաներ զրահատեխնիկայի դեմ։ Ես մի ցնցող տեսանյութ եմ տեսել, որում հայ մարտիկները զինվորական համազգեստ հակած ռազմաճակատ մեկնելուց առաջ բարում են իրենց սիրելի աղջիկների, քույրերի, մայրերի ու կանանց հետ։ Ու այդ ամենը կատարվում է իրենց մի քանի անգամ գերազանցող հակառակորդի հետ մահացու մարտի մեկնելուց առաջ։ Հակառակորդ ով իրեն սատանայի պես է պահում, ավերում է դպրոցները, սպանում աշակերտներին, խոշտանգում սպանված ծերերի դիակները, կտրում է նրանց ականջները, գլխատում երիտասարդ զինվորին։ Հակառակորդն իրեն իսլամական պետության պես է պահում, եւ ամենևին զարմանալի չէ, որ ադրբեջանական բանակում ծառայում են թուրք զինծառայողներ ու իսլամական պետության գրոհայիններ։ Ինձ տպավորեց այն փաստը, որ ողջ հայ ժողովուրդը որպես կամավորական նետվեց ի պաշտպանություն հայրենիքի։ Ուշագրավ է, որ կամավորականները ոչ միայն Հայաստանից էին ու Արցախից, այլև ամբողջ աշխարից։ 21-րդ դարում, երբ առևտուրը, դավաճանությունը, մարդկային արժեքների զգալի անկումն ու համաճիկային ռեժիմները չարորակ ուռուցքի պես ներթափանցել են բոլոր երկրները, նման համախմբվածություն ու ինքնասահողությունն ինձ ուղակի ապշեցրեց։ Հայաստանի հասարավոր տարիների պատմության ընթացքում զավթողները եկել ու գնացել են, բայց Արցախը միշտ էլ պահպանել է իր հայկական ոգին եւ այս անցած 4 օրերն ինձ ստիպեցին լրջորեն խորհել շատ բաների մասին։ Ես տեսնում եմ, որ 2016 թվականի ապրիլին հայ ժողովուրդը հանձնեց հերոս ազգ կոչվելու իրավունքը ստանալու քննությունը։ Ազգ, որը եղել է, կա ու կլինի, նման ազգին չի կարելի հաղթել։ Կարելի է սپانել, վերացնել, բայց ոչ մի դեպքում հաղթել։ Ես կուզենայի, որ Նման ցաներ ճգնաժամային պահին իմ հարազատ բուլղարացի ժողովուրդը իր մեջ ուժ գտներ ու հայ ժողովրդի օրինակով նույնպիսի քննություն անցներ։ Սա բուլղարացի հայտնի հրապարակախոս հասարակական գործիչ Պլամեն Պասկովն է իր տեսակետը կիսել Երևանյան աշխարհակաղակական ակումբ պորտալի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետ Դմիտրի Մեդվեդևի օթանավը վայրեջք է կատարել Երևանի Զվարթնոց օթանավակայանում։ Նրան դիմավորել են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանն ու կառավարության այլ անդամներ։ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունում այսօր տեղի կունենա Հայաստանի եւ Ռուսաստանի վարչապետների հանդիպումը, Հովիկ Աբ รา համյանն ու Դմիտրի Մեդվեդևը լրատվամիջոցների համար հանդես կգան հայտարարությամբ։ Նախատեսված է նաև Մեդվեդևի հանդիպումը Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Ռուսաստանի վարչապետը Երևանում կայցելի նաև Ծիծեռնակաբերդի ուշահամալիր ապրիլի 8-ին Ռուսաստանի վարչապետը կմեկնի Բաքու։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը ապրիլի 6-ին աշխատանքային այցով մեկնել է Մարտակերտի շրջան ռազմական գործողությունների հետևանքներին ծանոթանալու նպատակով։ Գործադիր իշխանության ղեկավարը Մարտակերտ քաղաքում եւ Մատաղի Սութալիշ գյուղերում ծանոթացել է ապրիլի 2-ից 5-ը ճշնամու հրետակոծության հետևանքներին, ինչպես նաեւ հանդիպել տեղի բնակիչների հետ։ Արայիկ Հարությունյանը երախտագիտություն է հայտնել բնակիչներին ստեղծված իրավիճակում խիզախություն դրսևորելու եւ հայրենի համայնքներում ոչ վերջ կանգնելու վճռականության համար։ Կառավարության կողմից արվելու է հնարավորը ճշնամու արկակոծության հետևանքով բնակիչների վնասված առանձնատները եւ համայնքային ենթակառուցվածքները կարճ ժամանակամիջոցում վերականգնելու համար։ Մի քանի օրվա մեջ քաղաքաշինության նախարարության համապատասխան մասնագետների կողմից կգույքագրվեն բոլոր վնասները, հնարավոր սեղմ շամկետներում դրանց վերականգնման աշխատանքները սկսելու նպատակով, ասել է վարչապետը եւ հավելել, որ վնասված ենթակառուցվածքների բնականոն գործունեությունը վերականգնելու համար համապատասխան բարձրացան կառույցների կողմից արդեն ինտենսիվ աշխատանք է իրականացվում։ Սուրբ Ղևոնդյանց մայր տաճարում Լոս Անջելեսի հոգևորականների եւ երգչախմբի մասնակցությամբ տեղի ունեցել Արցախի սահմանամերձ գյուղերում նահատակ զինվորներին եւ քաղաքացիական անձանց նվիրված հոգեհանգիստ։ Հայրենիքի պաշտպանությանը աջակից լինելու համար առաջնորդարանի հովանավորության ներքո հիմնվել է հայրենյաց պաշտպանության ֆոնդը։ Առաջնորդարանը բոլորին կոչ է անում ուժեղ ու միասնական մնալ հոգով եւ զորակցություն ցույց տալ հայ նահատակ զինվորների ընտանիքներին եւ վիրավոր քաղաքացիական անձանց։ Հայ բիզնես բանկը զրոյացրել է վերջին օրերին ադրբեջանական ագրեսիան հետ մղելիս զոհված զինծառայողների ընտանիքների վարկային պարտավորությունները։ Բանկից news.am-ին հայտնում են, որ Հայ Բիզնես Բանկ Փակbaşնի իրական ընկերության վարչությունը իդեմս վարչության նախագահ Արսեն Միքայելյանի հաշվի առնելով վերջին օրերին ԼՂՀ տարածքում ծավալված ռազմական գործողություններն ու դրանց հետևանքները, հատկապես բարձր գնահատելով հայազգի հերոս տղաների անձնվեր սխրագործությունը հայրենի հողի եւ ժողովրդի պաշտպանության համար հակառակորդի դեմ վարվող մարտերի ժամանակ որոշում է կայացրել սույն թվականի ապրիլի 1-ից 7-ը ԼՂՀ-յում պատերազմական գործողությունների ընթացքում զոհված քաջարի ազատամարտիկների եւ նրանց ընտանիքների բանկի նկատմամբ ստանձնած վարկային պարտավորությունները զրոյացվում են։ Վարչության նախագահը նշել է, Բանկը Արցախում ստեղծված իրավիճակում տարբեր նպատակներով ցուցաբերած օժանդակությունների համատեքստում նման կերպ փորձում է աջակցել եւ սատարկանգնել նաեւ մեր հերոսների ընտանիքներին, ովքեր ազգին ապարգևել են իսկական պաշտպաններ, ում շնորհիվ անառիկ են մեր հայրենիքի սահմանները, խաղաղ են մեր առավոտները, անհոգ մեր մանուկները եւ հայրենասիրական ոգով են ներշնչված աշխարհասփյուր հայերը։ Այսօր ապրիլի 7-ն է, Մայրության եւ Գեղեցկության օրը։ Այսօր կարելի է միայն ցանկանալ խաղաղություն, մայրություն եւ գեղեցկություն։ Շնորհավոր ձեր տոնը, թանկագին մայրեր եւ քույրեր, թող սիրող եւ երջանկության աստվածների օրհնությունն ու պարգևները լինեն ձեզ հետ։ Եղեք երջանիկ։ Եղանակի մասին, ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոթերապևտաբանական ծառայությունից, Հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն։ Առանց ստեղումների եղանակ վարկյանում 2-ից 7 մետր հեռագությամբ հարավարևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը գիշերը 3-ից 6, ցերեկը 15-ից 20 աստիճան։ Տակություն։